estas mía presuro presente al al doctoro Maciej eh, Jaskot. Eh, mi mi, mi, parkere <laughs> lian Yes, do estas vera doctoro Vi lin li estas li estas tre estas vera li li estas li das kidis en Varsovio sed li lotis eh, tre juna ki sep eh, ek de la adio de sep jaro en Romo ke de shine jam tiem li en amitis al la latinida linguo e char li igis faculo pri la latinida linguo e ehm, li esperantistis tre juna y la adio de dexes e el tiu tenera adio de dexes kai li eh, laboris en pola e eh, kunlaboris en pola radio do li estas kolego de nia cara, Barbara Pietcha eh, imagu ke en inter la jaro 2008 kai 2001 li instruis la pola lingvon en la faco pri slava lingvo en la universitato de Granada en Hispanujo eh, pasint jare li doctoregis pri generala linguistico kai i jam dis li estas specialisto pri romani eh, romanida lingvoj o latinida lingvoj li jam verkis mal mal kaj tio ke li estas tre una, li jam verkis kaj publikigis du librojn en Pollando unu pri la hispana ortografio por poloj kaj eta vortaro de hispana fraseologio kaj li laboras en la universitato de sociaj kaj humanismaj sciencoj yes en Varsovio kie li instruas hispanan gramatikon do eble li konas la hispanan gramatikon pli bone ol mi kiu estas denaska parolanto <laughs> do mi timas ke li justigos mian uzon de iuj gramatikaj formoj do mi estas mia mi diris ke estas mia plezuro ĉapidu por mi, legis pri lia doktoriĝo kaj mi scribis al li por inviti lin prelegi ĉi tie kaj danke eh, pro, pro tiu eta informo che mi trovi la informilo por interlinguisto i eh, nas, eh, oni oni comencis la proceso por venigi lin ci mi opinis che por li doctor Intinto, tinto pri la hispana lingua estus tute bone eh, veni mem al la sudamerica hispan linguio eh, uno el qui lo tanto il mi mem estas cioè mi estas ciliano, qui vi mi joyas que en la colaboro con Esther Shore, con profesorino Shore, y successis que lia universitato pagis eh, lian boiat eh, la boiat coston. Do dividas que la scienza sistemo eh, utilas por ricigi nian, nian eh, eventon, do mi estas tro eh, gioia pro tio. Do jen profesoro Jaskot. Thank you very much for the presentation, and once again eh, I would like to thank all the organizers of the Sberatology Conference who brought e eh, kai al la helpo che mi ricevis inter alie la invit letteron de professorino Scholl, che estis la schlossilo por credigi mian decanon che ja esperanto povas esti usata en scienzo, en la scienza medio, kai che ne temas nur pri ludo ludoi, ciù ne lingvai, <laughs> kai hobio, che multai personoi credas e giuste estis mia eta revo veni al Bonaero, char mi ja estas citie en hispan lingua medio, kai sam en esperant lingua medio, do tiui eh, du mia pasioi miai, miai eh, amoi lingvai citie ci contas unu la alia. e kai eh, kiel estis dirite, la temo est estos la falsa amico de la eh, o de la traducanto inter la hispana kai esperan eh, kai esperanto eh chutiu eh, coincido eh, estas eh, i eh, tiu eh, coincido estas io eh, ni alfrontas en ni ai eh, eh, patrai eh, lingvoi, dio ne devas esti nepre eh, la hispana, se eh, kiel eh, faculo pri la hispana lingvo mi juste povis labori en tiu ci campo. Eh, unue eh, mi eh, racconto si omete pri la teorio de la falsai amicoi, cae poste mi volas al vi montri la resultoin de eh, miai esploro eh, kai eh, kia maniere mi redactis la etam et eh, de falsa amico hispanai kai esperanto eh, e eh, kai char eh, mitrovijas en eh, sud americo kai la premulto de personas chitie qui kiu esta sud americano parolas parolas la sud american version de hispana lingua kai mi la hispana en hispanuio, mi tu diros ke mi concentrigis char minestas faculo pri pri ni diru tiom eh, vasta campo che la differenza i anche al massa maggio eh, inter la hispana lingua del hispano e che lì e l'ando i domi concentrici eh, la hispana varianto de de la hispana do eble che che vi trovos e esempio in iom strangai set do ni vidi la eh, la temo la falsa e amico in me in vivo estas eh, problemo ki un eh, frontas ne nur eh, faculoi de la lingvo eh, instruistoi kai eh, student pri pretenda lingvoi eh, sed eh, ve ni ciu tage havas la lecion renkonti falsa in amiko in ekstremion en sties en la mondo kiu ne havas strikta in limoin ke ni amis ke ni am havas ni estas cirka uita ne ve almenaŭ du se ne pri lingvaj sistemoj kiu interplektigas ia maniere ku nia patra lingvo au patra lingvo kaj ni devas substreki tion ke ekzemple kaze de kelkaj landoj no ni povas havi kelkaj ne patra lingvo en ĉu ne eh verdire mi venas eh, el polando ke estas eh, eh post la dua mondmilito ni devas substreki tion ke polando estas estas lando specifa char g estas verdire, unu nazia kai unu lingua kai estas tutte stranga caso cadre de multilingua europa char mi exemple ne povas vas diveni chu iu persono, tri de chiaraja exemple kun universitata istudoi es el kiu parto de pollando estas hm tio estas tutte aparta caso eh, de pollando kai estas tre mal facile diveni tio Eh, sed ja, tiui tempoi de unuigo de la lingvo normo estas iam historio, eh, kai ni mm, vivante same in Europo kiel in Sud Americo, ĉu ne kiel funkcias eh, ni ne forgesu pri la indigenaj lingvoj, kiuj malofte estas menciitaj. Do ni eh, tiuj lingvosistemoj interplektiĝas kun nia patraj eh, e eh, tiu em, tiu renkonto povas esti harmonia aŭ malharmonia kiel tiu eh, rencontoi. e eh, sed ja la situacio kiel mi diris antaŭ ne estas eh, estas nova e char kai ci mi citu Vandruška kiu estis e, stara germana lingvisto e li skribis e, ke la homo havas ja kapablon multilingveco, no, kai ni esperantisto, po vas atesti pri tio, tio estas neniu problemo, verdire. E, kai ni po vas lerni ciun ainan lingvon. E, ne estas neniu problemo pri tio. E, kai la varienco de la lingvoj ankaŭ e, ankaŭ ebligas al ni la ekkono de diversaj lingvosistemoj. Do la multilingveco de la homaro ligiĝas kun la povo de ciu persono paroli diversa in lingvo kai eh, temas pri vera povo pri vera della de la naturo kiu mi havas eh, mi kiel esperantisto neniam dubis pri tio kai eh, Shaibe jam neniam plu daŭre mi dubos che ke <laughs> Esperanto nia internacia lingvo perfekte spegulas la enan capablon de ĉiu el ni e je multi lingvezo do se ni jam lernis eh, esperanton kaj eh, uzas ĝin tio la atestas eh, pri tiu fakto e kaj estas bona ilo je plena sin eksprimo pere de tia instrumento kiel lingvo ĉu ne mi iam en linguistico et de tempo estas eh, provita la afero che oni povas espri cion per iu ein lingvo. No, uh, kiel mi ja con Brian Moore en lia meti eio pri traducado, eblas esprimi cion, sed pere de diversai, de malsamai linguisticai iloi, linguisticai metodoi. Vortoi, se li volas, kai eh videbligas en esperanto eh multa in lingua i trove en plural lingua codo tio estas la riceso de esperanto la tie nomata arte faritezo oni daure parolas pri la arte de esperanto kaj oni substrekas tion ke gia peris el nenio ĉu ne ni povas dire milo sento che se paiaro e do en mia disertazio mia devis usiti un esprimon sed ciam mi aludis al e eh, la tiel nomata arte arte falite de speranto nur pro tio ke ji aperis kiel sistemo antaŭe ne ekzistanta e eh, ne se dia tiu arte se vi kredas eh, tion aŭ ne ne devus ki un ain eh, timin verdi ĉar eh, no. kiel ankoraŭ foi principo eh, vandruska nia lingvo ne estas monosistemo do ne estas sistemo kiu estas eh, eh, estas fermita in qui funccias qui el aparta in codo eh, ciu el nia i lingvoi ciu estas cun de aliai lingvoi eh, qui grade no tio dependas de la lingvo ĉu eh, kai pro tio ciu lingvo estas multisistema plursistemo existas ya la eblecoi eh eh sicuramente lerni di Londra ia popolo kai no ni ti on vidas tre bone cun en ae, neil a foje oni de vigas lerni lingvon e set como ja, e, eniras diversa in systemoin egde frua e, agio do pro tio au multilingvezza do bilingvezza estas oni povas diri ke ja eh tio estas la eh, la eso de la homo sed mi eh, verdire dire parola lu pri eh, multilingveco char almeno in europa unio oni jam ne strebas al tio ke homo parolu du lingvo in do sian ke patran la alian sed almeno u tri lingvo in cuna inter kiu kompreneble trovicas e la angla e do sed pri tio <laughs> mi nun ne komentu bilingvezzo kai multilingvezzo da Europa e homo de tutta i familio e al popolo e kai interni esperantisto e eh, ni havas multa in caso in de tiu multilingvezzo de esperanto familio e po e estas do uno el la plei grava e sociolinguistica problemo de dia i tempo e eh, kai tion ja eh, diris pandruska en jam diris en 1980 do <laughs> pasis multai iaris, jaris daure tio actualas do la falsa amico de la eh, traducanto de la tradukisto eh, nesta temo ki el mi diris komence ki u koncernas eh, nur faculoin, sed eh, interesito isprigi anka lingvo filozofoi eh, ekzemple eh, ofte eh, Oni pritraktis la temon, kai mi substreku tion, nur el la praktika flanko. Nome, oni saine consideris, hm, ke la problemo de tiu lexika e konfuzo i do la falsa de amiko i mala peros la lernanto pri fremda lingvo atingos sufice alta nivelon e eh, despertezo en du au pli lingvai sistemo Ne se vi ne spertas pri la lingvo, eh, do vi eraras, eh, kion oni devas fari pli bonigi vian, eh, vian nivelo, ne simple, porque la problemo malapero. Sed, eh, ne estas tute tie kai eh, inter esperantisto estas el star persona kiu tre bone regas la lingvon sed eh, de tempo al tempo ja aperas tiu falsai amiko tio kasas al eh, al tiu do tio ne signifas ke tiu persono konkreta ne regas la lingvon ĉar povas esti el verkisto, averkisto sed simple ke la Eh, fenomeno de falsa e amicoi ne estas problema solvebla cun la tempo fluo cae cun la spertizio, ci ne? Eh, existas vasta bibliografio pri la fenomeno de falsa e amicoi ki es redactadon kun ordigas professorio Richard Lipciu cae Daniel Buncic en la Universitato de Bonn eh ti è transita la reto adesso trovate la cefe vortaroi in tiu eh, bibliografia ok de testo en havantai casoi de falsa e amico do eh, mistradukita in diru kai preska malesta scienza analizo de la fenomeno tio estas la problemo char fakte eh, la falsa amiko estas praktika problemo ni povas diri ĉu ne vi eraris do on volu skribu cent foje ĉu ne en la kajero ke tiu vorto ne signifas tion kai lernu la aferon kai la problemo malaperos ne ne temas ne temas eh, bedaŭrinde pri tio eh, La interesito pri la falsa amico eh, en eh, mia caso radicas en eh, persona sperto. Kai la contatto con la internazia lingua est dis por mi eh, vere mailo stono en la lerno proceso de kai compreno de nova eh, lingua e sistema e eh, ando che minuto mi, mi parolis pri la differenza kai la de la mondo concepto cioè <laughs> mar en la germana che mi existe exemple la suno est havas femenil havas ina en eh, Alcune en en la Germana Et tu estis estis soko sedia esperanto al eh, al min e eh, pensi che estas alia solvoi cioè ne che eblas alia i solvoi en alia lingvoi e ies mi logis en Romo se si aro in doci mi diura si es el lerni esperanto un por viestis tri facila char viam regisium e latinidan lingvon ies kai ne char mia certas che eh, ju pli du sistemoj estas samaj uno la alia, des pli malfacilas, ĉu ne, <laughs> poste regi eh, la eh, diversaĵojn, ĉu ne, la malsamecojn, mm? kaj utiligi bone kai eh, utiligi bone la vorto in kai tu estis eh, constante mia caso kiam eh, dum mia studoi e eh, ogni eh, de vislerni la portugalan en la tria jaro de mia studado kai poste la kvara jaro de mia studado come ni comenzis la catalana do eh, dum unu jaro mi havis tri eh, tri eh, ki mi ne regis sufice bona ancora kai mi devis mi estis en alia stupo de la lerno proceso kai estis uno el la play con su de de mia lernado mi ne ties kiamaniere mi mi povis eh, mi el el tiu en tiu situacio el iris juste el turnicis kai sed mi vidas ke ke tio daure causas problema in ki am mi survoje al bonaero esti sen san paulo mi credis ke mi parolis la portugala sed evidentigis ke ne troia <laughs> <clears throat> kai la contacto con internacia lingvo mi eh, devas mensi nepre menciindas eh, la eh, la tempo in de mia collaboro con la Esperanto redazio de Pola Radio kaj con Barbara Pietra kiu estis unu el play plej bonaj instruistinoj de la internacia lingvo. Eh, kai eh, pri ni parolis marde dum la recontigio eh, de la mm, de esperantistoj kiuj ŝatas radion ke la parolata lingvo estas tutte specifa, su ne kai giuste eh, eh, dum la congresso in la e eh, Blenson Jui la parolata in lingua char tio ofte manca el mi sperantissimo su ne kai anche dum tio dum tio rilato internazia interlingua aperas ciam interni falsai amico eh, esperanto eh, estas eh, la lingvo eh, en cor piganta lexica in elemento in el diversa lingvo kai pro tio ĝi estas ĝuste pro tio estas la perfekta materialo por komparado studo inter ĝia vortprovizo kai tio de ĝia fonto ĝi estas kvazo naturo ni tion povas fari sed kio estas la falsa amiko ĉar ni parolas eh, pri falsa amiko sed pri kio temas verdire ĉu ne eh, tiu kiu consideras lingvo in kiel sistemo in kaj volas ilin prezenti kiel aro in de formo kaj funkcio devas tuj alfronti la demandon kiel eblas la polisemio ne tuj mi respondas al la demando <laughs> kiu estas la falsa amikoj eh, char unue eh, ni parolu pri polisemio hmm? Vedete, la polisemia è la cefa problema, la kerna problema. Eh, por la apero de falsai amico in citi e eh, kai gi ludas la ech pli gravan rolon case de interlingua vorto pruntado cina kai esperanto ja e eh, ja naskigis <laughs> kiel sistemo kun e, vorto el prenitai el alie e, kai la causa estas la vorto pruntado generale interlingvoi crom esperanto inter nia lingvoi estas la play chefa la play ofta ta de la apero de falsa eh kia char kun la tempo fluo generale eh, oni ne forgesu ke vortoi kai eh, hodia eh, samidiano ki parolis man parole la changeo de la signifo la signifo changeo la semantica changeo do vortoi aprenas nova in signifo in la signifoi originaine, cioè en pola en pola lingua o casa la samo se ni al prenis u kie ca ne blu utilizas kien, ad esempio, do estis male, cune, sed la sama procezo ni povas observi en la pola lingua. Do, la signifo shangio, vor la pruntado de la vorto, ca la signifo shangio, de la semantica shangio, estas daura, ca isen halta procezo, ene de aina lingvosistema, ni tion povas observi kiel parolantoi de niai e patre Sed kia ocasas case de du au pli, in substrecucian, e lingvo sistema. Do, e, la signifo sanjo estas ec pli evidenta, char la pruntado mem com, e, comporta si aspezan signifo sanjo. Cune, kia, unue, char la pruntita vorto daure funccias en la fonto lingvo. Cune, daure sed due en la nova lingvo mm. en lingvo kiu eh, al kiu ĝi estis alprontita ĝi funkcias kun tre limigita verdire semantica campo. ĉar eh, plej ofte oni alprenas vorton kun unu signifo, ĉu ne? Kaj tio, kio estas malantaŭ tiu signifo, kio ligiĝas kun la cultura kaj kun la perceptado de kulturaj kodoj, tute ne estas e, eh, en la plejmulto de la al alprenita, ĉu ne? Do estas tre limigita eh, semantica campo. Eh, do, tia maniere, dum la significato de la vorto shangigas, la significanto pli restas sen shangia, cio brigas la peron de lexicae falsae amicoe. Oni tia maniere povas tion resumir, tion eh, proceso. Bon, sed eh, nun en la scienza oni devas ja difini, ciù ne, ni shatas difino, in, Eh, kai ki ki al ni parola spri falsa amico nu eh, tiu termino tiu difino aperis iam en la 1900 dutek oka jaro. A, ah, estis esperam digidu <laughs> <laughs> <laughs> la titolo. Bonnege. Bonnege, compreneble. Les vos amis, multe tradizion de vocabulaire anglais, de la dutek oka jaro. Et, eh, kai eh, Kessler eh, drogini diras, che la falsa amico della tradutista sta stiu i vortoi hm, che in du lingvoi du au pli mi al dono compreneble e eh, la la etimologio kai formo congruas hm, sed tiu evoluis en de du aparta i sistemo do en de du civilizazio in malsama al preninte malsamain signifoi hm, vortoi estas Saman, au presto, Saman, sed havas alians, mifsu. Tio estas mm. la secreto. Tio ci unua, kai klassika difino, verdire, en havas la tri aspecto in troverla en presca uciu in posta Do, temas pri, la sama fonto de la vorto, la etimologio, la signifo, mm, semantico, kai ancau la formo, ne, kiel la scrib maniero au la fonologia formo. Sed, do eh, observeblas confuso inter criterioi applicatai al diversai difinoi eble pro limigita studoi per la fenomeno kai ancora fore eh, ancora foie mi diru che ne temas pri limigita studoi, i charci uni frontas la problema set pri scienza eh, scienza prescrivo de la fe eh, sed tu aperas ancau la jenai demandoi un falsetoin de la fenomeno ni considero la formo, la signifo, kio plej gravas? Ĉu ne ĉar estas ankaŭ diversaj skribmanieroj, no, uh, kiel en la rusa lingua, ekzemple, kiel en la bengala lingvo, do tio gravas? Oni devas sekvi la etimologian kriterion au plu koncentriĝi pri la formo. Eh, eh, tio estas ankaŭ ĉefe unu el la problemoj de la ortografio, ĉu ne, de la skribmaniero en ĉiu lingvo. Ĉu resti ĉe la etimologio aŭ ĉu verdire pri eh, la stessa maniera. Ciò temas nur pri interlingua fenomeno, interlingua. Chi mm? grado ni considero la homografia, eh, homografion, paronimion, polisemion, ca kiel influas la aperon de la falsai amicoi? Eh, multai do eh, demandoi estas, eh, kai parlante pri difinoi, pri terminoi, eh, mi ne kia maniere en diversa lingvo estas uh, eh, nomata uh, eh, tiu ĉi paro in la vorto ĉu Don, do mi havas ekzemplo en la hispana poste se vi eh, volas kompreneble la bibliografion mi povos sendi eh, do vi vidas ke estas multaj da tiuj difinoj ĉu ili multas same en angla lingvo eh, aperas anca problemo de si tu estes amigo, eh, amico au cognate, <laughs> no? Eh, aparte estes tre bella la tria. Vecicius tria. Generale, generale, ogni poste en la traduco ne, eh, ne, eh, ne havas eh, estas la sama traduco de Cognates que Friends a la a la eh, lingvoi. Do, itale, estas tre bona vortaro de seni skepisi de la falsa e amicoi i hispana e italia intendiamo se sel dunita in 1992 iaro de zanichelli set estas estas bonege kai gi estas anka uno el la fonto inspirist inspiris eh mi eh france ki mi vidis ka ti estas eh ne esperantigita <laughs> ortografio si esse tanto anche un frate uccume germane è germane anche anche cioè non è così cioè non è così esis, non tiu così germane anche anche cioè non è così germane anche anche cioè non è così germane anche anche cioè non è così germane anche anche cioè non è così germane anche anche cioè non è così germane anche la cioè non anche anche cioè non anche eh, io estas ancora tre buona, <laughs> la tua. <coughs> Kai fine russe, la eh, russa sensistoi oh eh, ofte eh, occupigis iam pri, pri la temo en 1950 oca iaro, eh, dopo la dua mon milito che comence della la deca iaro e comprenneble frontis grandam problemon chie unigi cio in frata in popolo in cadre de uno eh, de uno lando, kai set tiu ci politica ideos pronis eh, esploroin ene de la linguistica ene de linguistico et sume ca estis prilaborita ege bon qualita la omnia mi punto eh, modesta materialo i pri eh, pri la eh, pri la differenza i mal de de lingvo en en diverse en diverse nivel eh, inter uno e la demanda estis uno el la punto estis eh, kio ni ke ni parolo kia maniere la analogio ĉu ne per analogio kia maniere la analogio influas la eh, la aperado de falsa amiko eh, do ni ŝatas analogion eh, ni estas eh, homo racia <laughs> kaj se ni elernis oh, ni elernis eh, la manieron crei novan vorton en esperanto, do bonege, do ni aplicas gin, tu ne, al ekzemple nova nova vorto i potrei ĉu ne la eh, la ni diru esperantigi iun vorto kaj se eh, okazas ke, <laughs> ke ne existas, <laughs> ne existas tiu vorto ĉu sed, se estas esperanta ĉu ne ŝajnas esperanta kiel ne uzi ĝin mm -hmm. sed eh, nun ni parolo anche pli la rilato inter la significato che la signifanto, tra i amico, No? Ti estos eh, temo che... Eh, tiu ne malaperos estos estos constanta do exemple estos paroli pri la hispana vorto baso kai en esperanto existas diversa i vorto ĉu ne por esprimi por esprimi tio ĉu ne kai estas exemplo baso baso glaso kaj sedo ĉu ne estas estas tute aliaj vortoj pli specifaj Bon, sed eh, ni ne forgesu pri homonimio, paronimio, kai la falsa ia micro kai vort ludoi. Eh do, homonimio sendata, ne sta participo della verbo sendi kai sendata adjetivo significata sen dato, come un sendata documento. Comprenderle mm. nel contesto ne mia e la play molto della casa di comprendo stui. Sed la documento sendata <laughs> en tiu ci, ci ne? Eh, en, en tiu ci no? Ni ver dire nestio, su estas la document cium oni sendas nun, o vere ne havas data. Eh, la paronimio, ci ne? Do, anche ancao paronimio ca anche eh, analogio. Hm? Eh, sainas al ni che Dio esto que Dio sono stio de novo de novo esta si una proceso de esperantigado de vorto en una mi havas se mi havas la misma un personaje eh, do sai estos personajo char estos tio garaje aje, bricolaje do eh, bone pogas esti esperantigita con la finajo ajo se tamen tio tute te ne respondas al eh, al la regulo ie de esperanto chune ja ni ne forges che ni ene faras tion ci tage ĉu ne ni volas havi reguloin bone difinita Ese es la problema estas che ni aplicas ni en kiu in niam el lernis en infanajo ĉu ne kaze de nia patrolino kaj ankaŭ la vortludoj kaj tio mi sapegas eh, hab mi chiti havas du exemplo de el eh, absoluto el prenita de Alexander Milnikov eh, li sukcesis ni super sfedi mia in sfeda in amico e nacho <laughs> per sfadi per sfedi amico kai ni sercis dum ili sercis in una maniera ogni povastre belle ludi per esperanto che in tio sia la letteratura che anche eh, do, set eh, tie ja eh, ni devas esti konsciaj ĉu ne la eh, la vortludado estas procezo eh, kiu eh, kiun eh, povas eh, utiligi ege konscia ĉu ne Parolando de iu ajna lingvo Bone, kiel ni, ni, ni pli malpli difinis la falsa dinamico in kai eh, do ni classifico ili. 10 minuti de voi e eh, do tanto al simile che in la esprim plano eh, kai ci tiene referenza al eh, Hemsworth tiu ciu i vorto considerata i falsa e amico i facile identica sin inter diversa lingue. tam la la half plano hm, kai la la ciu ta da lingua uso vide di just dife differenzo tutte sai au parte della signifo e sa che giungeronna a questi sfini che è sta linguistino el capo eh, mi consideras que taugas jena generala difino. Esa es labor difino, problema Interlingua y homonimi ni mi vorto rilatoi. Esa es, eh, complica sed. Kial, esta es amplexa, sed jen havas la chefan ideon de la fenomeno. La similezon sen depende de gia naturo. Eh? El tiu vid punto similas du vortoi. Do, Nun, eh, se ni comparas la vorto provizon de du lingue, hm? du en mia casa, de lingua 1 ca lingua 2, observeblas en la forma vid punto, same en la scrip maniero kiel fonetike, eh, scrip maniero, compreneble, ci tie ni parlas pri hispana ca esperanto, sed se estas aliai eh, scrip maniero, do iam me complicigas la situazio. Eh, ni parlas pri tri grandei vort grupoi. Vortoi similai, vortoi relative similai, cae mal similante grafie cae fonetike, tutte. no? Hm? Sia vice eh, la interlingue simila i vortoi, ca mi luda si tie per diversa in difinoi la ilia semantico classificando sti e vorto esprimata la sama concepto de la play facila che per esempio casa ca e casa in entre la itala che hispana, vorto i grade significanta in la samon, vorto i con tutte ma sama significa la play la play facila, cioè. No eh, ni povas paroli eh, do pri tiaj rilatoj. Eh, ci tie ni parolu pri la formo, kaj ci tie pri la signifo, pri la semantiko. Eh, verdie eh, nin nur kvar celoj, ĉar ci tie temos pri falsaj amikoj, kompreneble, se la vorto estas tute alia en la forma vidpunkto kaj en, en la signifo, tio estas la la play facila kazo ĉu ne ĉar mi devas simple din lerni kaj se estas la sama formo de la sama signifo eh, des pli bone por cipi des pli bone mi uzus ĝin ĉi tie eh, la formo do eblas paroli pri homolexio, paralexio, che sono primatica e heterolexio, che la semantica in rilato in ogni semio, gruppi viene, homosemio, parasemio, che heterosomio eh, stress in me. No. Kiel eh, mi am diris, la superona hocis fidica, anca la omicia, mi adoptis lian, eh, esian, perdon, eh, prescribon, cae teorion, La interlingua è homo di mezza i vorto, io faccio amico, io però fo mi ludas per la fino trovo che la cielo quark fin set kayok. Ti pritractendas la yena i rilato homo lex sermo y para semántica y para y para semántica y homo lex y hetero semántica y para lex hetero mi qui eh, mi usas estas labor terminoi, do. <laughs> ne ne estu, ne timo bon ni parolo do rapide pri tiu kvarcelo ĉu ne en la ĉelo numero kvar homo lex sermo y para semántica la forma es la sama sed la signifo pli mal pli eh, Gravas la similezo de la signifo, pro ortografia e diferenzo in hispana kai esperanto, regulai finajo e mal facilas mult nombre trovi ti la in vorto, cioè la regulezo de la de de esperanto. E eh, hispane eh, plato kai esperanto plato, cioè non kai mi fala si ti eh, la difinoin no pli mal pli estas la sama se de nove ginen havas la tuton de la semantica campo, cioè no jest tas falsa amico, czar e, eh, mi volas eh, eh, mi, mi la duan platon, a Donald mi platon, to jest to stelero, czy nie? Yeah. Tutaj tio ja, jest falsa amico, czy La e, cello numero pin, para lexemo i para semantica. La forma estas tas pli mal pli sama, kaj pli mal pli la signifo. eh Gis, se, kompreneble, gis kio magrado ni povas paroli pri similezo, kio signifas pli mal Eh, no, mi opinie temas pri vorto kiel eh, hispane amor i eh, esperante amoro. Bueno, la diferencia estas nur la finajo, ĉu Sed estas, no, estas la sama formo, ĉu ne? Do, eh, la signifo estas pli pli la sama, sed eh, ja de nove havas ĉiujn signifojn de la semantica campo. Mm? Yes. Perdón, que es hispanlingüeno, la, la, la, la similitud mhm. de proximidades que van ideas eh hacer el amor do mhm. eh eh quiere el angla make love esas la tiene las la vorto el aborto ne. yam yes yes yes yes yes kai kompreneble eh, eh, eble mi ne tion tion ne tro klare diris la komenco do koncentriĝas ĉi tie pri la fortaj eh, amico amikoj pri la ĉu ne eh, leksikaj falsaj amikoj do ne pli grandaj ol unuoj ĉu ne semantikaj yes. yes, yes. ĉar tio estus temo kiu <laughs> oni povas la tutan vivon pri tio labori kaj eh, eble mi tion faros <laughs> mi havas fortojn kaj ne eh, ne La chelo eh, eh set, esas homo le estamos que te lo de la forma estas la sama, se la significa super <laughs> mal sam, ¿no? Esas tres vasta categoría, kai eh ni pues ni eh, aceptas que eh, estas tiwi vorto apenas pro mal sama etimologio en du lingue de la sama familia, kai pro signifo shanjo per chi ni ambaro. Eh kai mi consideras que oni povas, Eh, paroli pri la sama lingvo familio case de hispana kaj Esperanto. Mm? mi tion klarigis en la disertaĵo, eh, kompreneble eh, donante eh, la datumoin de Gerardo Matos pri la porcentaĝo de etimo ĉu e la, e la rumanidaj lingvoj. Mm? Eh, Tie estas eh, eh, el, el mia disertaĵo, ekzemple de, de la vorto celo, ĉu ne kio kion ĝi signifas hispan lingve kia kiu signifon havas esperant lingve la revo kaj ankaŭ mi donas etimologia komenta rion eh, la tre konata eh, etimologia vortaro de kolomines kaj ankaŭ eh, tiun eh, esperant lingvan de ŝerpio kaj la celo numero 8 ok, paralelsemo e hetero semantica la forma estas prima que las sama la signifo tutte ne kai ti ho directo estas prenita en una dissertazio ta ti el ki el eh, aspectas en de la eh, scienza eh, texto do mi havas exemplo de clavo ci la forma estas la forma fonetica estas la sama set ya la scrima nero estas eh, estas mal mal sama ka ti diga la lasta la finajo estas alia anka estas vida formo ya eh, uzata en la hispana do prostituto mhm. viro estas puto mm. kai do la ah. exacte la estas puticho <laughs> puto havas alia set eh, do estas anka do estas anca substantivo ne nur adjetivo su yeto Mm -hmm. de disparo y utilizas puto que la directivo. fonda, fuerza, fonda truo. tuvo. Sky non fine, <laughs> mi non eh, finas, Ni ni parlo eh, mal longe che la volta. Do eh, mi mi dio ne casa che la metodo de la prima de, del tiu vortareto, estas estis mal complica. Cioè, oni selectis, mi selectis. Ai <laughs> in volta in eh, la umi pro sia maniera acustica formo o confusiti la parola de la hispana l'autore do mi constias che la proponita de concertas e blind falsa amico in protio che Oni ne disponas, eh, oni disponas pri neniai sciencai studoi, ver dire, sciencai, hm? povartai confirmi kio molte repetigas la misutiligo de iu esperanta vorto usita un hispandivina signifo. Kai la grandega laboro estus, analizi textoin in de parolata esperanto kai vere el eh, trovi tie la praktika mis uso in mis utiligo in chine kai al tio povas vas eh, la esperanto el sendo chune ki la parolata lingvo esta uzata kai la intervjuo in un esperantisto tiu ja estos sense pruvita ki el funkcias en la reala mondo Tamen, eh, mi consideras que la vorto consisto de la vortaro por las helpi e viti eraro. Y no tienes ni a che facero. mi volis si practican eh, fare en la scienzo campo, que es utila por persona que simple volas, volas eh, lerni esperanto e la vortaro en havas tri cent quarde quarte vorto in interlitro de substantivo e adjectivo e verbo ca ciu ca vorto la weble ne cia eblas, estas dividita en tri seccio do una unua seccio la sama signifo en ambau lingvoi do estas clare en la dua esperanta signifoi mal traducebla per hispana paronimo do por la eh, paro kaj en la tria sekcio hispana signifo tradukenda al esperanto per alia vorto ĉi estis strancita. kiel tio aspektas no aspektas tia maniere ĉu ne en mia eh, en mia disertaĵo do mi havas, mi havas imago imagen kaj eh, no no sekcio tio imago diminis lin esas imagenes la sustaro eh, cap la capablo imagi antra signifo, La realo superas la imago, la realidad supera la imaginación, cae citie on devas usi la alian, alian vorton, ciu, En hispana lingua, cae fine la tria seccio, cun tute aliai esperantai vorto, ciu, ne? Ciu, ciu in oni devas utilii. Cae, eh, conclude, la lingua inter, interfero, Ya estoy más ya que me interfiero la tuta fenomeno de eh, la falsa de Nicoy estas tenemos también mal nova chargicia me existis que la tradicado me la unua termino pro tiene interferio aperis Paris ni memoras en la mina os en dibe poca Mi preferas utiligi la metodologia de la economia che il posto generale di Dieter Rosling vai mm, di Vistoi, comenzante per Aculenco nel fin de Cagliaro e eh, la propono de Jumbe Jumbe eh, Rovna Hutisfield mi citis e eh, kiu eh, la termino en mieses de kalia paroli en interlingua eh, paronimo kaj kiel foi antaŭ parolante pri eh, mieses de kalia amonime homo ni mo interlingua charge amplexenso la umi en korpigas pri mi parolis kaj eh, ciu kiu oni povas alfronti dum la analizo de la fenomeno Eh, sed mi ne consideras la falsa in amico in tiel fenomeno negativo, cioè ogni ogni ogni ne iuju ne la scienza. Kai eh, des eh, ali franke eh, abunda fonto por vort ludo. Eh, mi occupisis per la falsa amico inter hispana che esperanto c'è la unici sun la temo ne esti per eh, ritrattita la scienza. Vi punto ali foie mi substre con la scienza vi punto c'è eh, hispan eh, lingvai eh, esperantistoj kompreneble havas tiujn in kai pridiskutas la temon mi tion el, el hispanujo kaj eh, en ĉiu en ĉiu esperanta komunumo de la lando ĉu ne ni trovas tiujn tiujn vortojn en eh, Kai mi esperas ke la eh, vortara komponanta mia disertajo utilos al hispan lingvo esperantisto kai studentoj de la internacia lingvo tio estis ce factem. Ca fine, mi consideras che generale pli profunda analiso de la fenomeno de falsa e amico prova su utilinea nur ene de stricta linguistico se lanca o cadre da lia e senso brancio. Cioè, en la traducalo, questo mi tratta stia la parta eh, senso brancio. Chiel elimini la interferro, cioè, en la studado de la interlingvo che ci tiene usas la non interlingvo con la dua signifo, che già da una lerno processo de fremda lingua in cui che ni lernas fremda lingua havas un havastion eh, e di un età che am ni parolas <laughs> ne uno ne la lia, cioè questo interlingvo ni creas sin propria lingua. E eh, povas esti utile en la instruado de fremdaj lingvoj parolantoj de similaj eh, lingvokodoj kaj tion mi faras eh, ĉiutage mi instruas hispanan gramatikon kaj kelkfoje ankaŭ eh, praktikan hispanan do, do mi audas kiel homoj kiel poloj parolas la hispanan kaj mi diras jes mi komprenas kion vi volis diri sed vi diris tion en pol eh, lingve kun hispanaj vortoj En aina istudoi pri la semantica sanjo, no tio eh, esta senduba, en la comprenado de nia mondo per certo, esprimata ia pere de linguoi. Cai mm? vi eh, multon eh, pri tio stias, char estas situatio ciu tagai, ciam ocasas etai miscomprendoi. ne, exemple, mi shatas tion exemplon, von volu preni vian sidlocon, do tio mi kiel polo mi con mi prenda es la idea esta eh, exista en angla ¿no? Ni tion es esperantigas eh, sería mi comprendas alia, la franchara de mi eh, en la pola neja ne nes primas en, en la pristudo de la mecanismo y de la parola ne? Kiel homoj parolas, kiel sin esprimas, mm? kiaj hm, in uzas. Kaj la kompreno de kiel ni komunikas kulturaj kodoj, ĉar ni ĉiuj parolas en Esperanto, sed profunde, aŭ ne tro profunde, estas ja tuta kodaro de nia kulturo, ĉu ne? Kaj ni tion volas komuniki en Esperanto, sed kelkfoje eh, ŝajnas, ke ni ne la samon diris kai koran dankon pro via Dankon pro la presento ni mul ni ciu giuis gin mi credas aparte ni kiu estas de nasca hispanlingvano kai vidu ni ni bezonas polon kiu venu verkis science pri la falsa eliko di inter esperanto kai kai la hispana lingvo eh, do commento e demando i eh, mi volas a eh, reliefigi la gravetson de via laboro eh, por la instrua agado en Esperanto. Kiam, precipe kiam oni instruas en glas chambra eh, mm, etoso, Ah, mi nur anecdote povas racconti che eh, instruante comenzanto in chi mi ne, ne lerte faras tio ne esas vere mia faco mi scribas la frason la culo genas mi cae <laughs> la homo explode ris kai mi mi es mi mi es tutte eh, sem che mi dire ne ne ne vidu vide vas al al auscultado de Esperanto kaj estas aferoj kiuj aperos kiel hispanaj vortoj, se vi devas la hispanan hispanan analizilon, alikaze vi vi vi trovidos en, tia situacio. Do tio estas afero kiu precipe la instruisto devas esti eh, tre eh, konsciaj pri ĝi utiligi en la laboro kaj tio estas de granda utilo por instruado de Esperanto. <laughs> por por la ne hispan la culo en la en la hispana just la sama vol signifas la postajo la culo genas min eh, ni hispan ne, ne povas eh, apartigi la la hispan lingvan signifon la frase havas senson ĉu me molesta el culo <laughs> do tre mallonga amuzan eventon aldoni eh, por la examen testo e anto du iaro estis texto pri tio che i hundo nomigis coio kai giuste tiu texto estis en Mexico en la uh, ausculta testo kai mi ne conas la hispana do mi ne povis compreni che kion gi signifas

ti ti hai raro il pro ne cono de de sto in poco so casi seriosa e ferro Yes, coño, esta es la colpo, esta es la la la la, vulvo, yes. Ese vidu ne esta sintesis el cer. Cer en la en la la tutmondillo, la luna tutmondillo anche eh, per questa schiera di diversa i varianto de un lingo eh, eh, eh que si y propria y significa y significa. Ejemplo, en Chilío, la palabra polla, esta es la, la ina eh, versión de coco, do polla esta simple coquido en ina coquido. Ser polla en la en, en la en hispanullo estas eh, y eh, el rusa aludo a la a la a, la calzo, estas a la, a la y es estas estas Yes. Do kiam en en mielando estas estas gran estas la lotumo la play grava lotumo ki disdonas disonas estas polla chilena de beneficencia tio si dijo chilia chilia coquido eh por por bon faro que aquí en hispano y venas en mielando en caidi di rigas la gaita en afisio en ir de char char estas bon fara eh, catsego eh, la, la, la, la, la, la, la, la, kai ni anka parolis hiera u chmeo anta u hiera u eh, Jose Antonio pri la play granda diferenzo eh, ki u temas pri la verbo chme preni ki u en la sudamerico eh, estas tomar kai en hispana lingua de hispanulo havas du varianto tomar kai coger kai oni kai oni povas utiligi en sudamerico coger chme kai kai mi ridigis multa in homo en la vendejo ĉi tie <laughs> iom pi seriose, seriose. Mi, mi chatis la facton che dum via prelego vi, vi prescau ciam parolis ne pri lingvoi, sed pri lingvai sistemoi. La stas interesa, che mi petus al vi clarigon, kiel vi electis tiun, eh, tiun la, la, la simpla esprimo lingvoi. Compreneble. Do, eh, oni credis dum multa tempo che lingvo estas eh, iu aro kiu mi diris de reguloj de vortoj kiuj funkcias en sia specifa maniero kaj oni priskribis tion kaj ni lernis en la lernejoj estas preskaŭ ni, ni ĉiuj ke tia estas la normo de la lingvo kaj oni tiel devas paroli sed eh, nuntempe ni ja scias Eh, che ne eblas linguon eh, fermi ĉu ne en eh, pere de iuj limoi, kaj ke lingvo ne estas nur tiu aro de vortoj kaj reguloj ĉu ne kaj ankaŭ sonoj ekzemple ĉu ne oni devas multan na atenton ankaŭ eh, al sonoj bone ke vi prononcu bone ke vi parolu bone kaj pritio, tio eh, ĝuste ankaŭ Mark parolis ĉu ne signifas paroli bone au corecte, ĉu ne mm. kion tio signifas eh, estas eh, paroli iun eh, va eh, iun spezon chume de linguo sistema qui uno mi do linguo sistema estas la umi termino pli amplexa qui en havas chiu in eh, tiu in eh, chiu spezo in eh, chiu in ne estas prescribitai en la eh, grammaticai libro, ichune do exemple eh, dialectajo i kai anka do ling lingvo sistema estas simple interplectigado de normoi de vortoi kai dia maniere kiel tio realigas e eh, sur strafe per mi ciam strevis alla uzado de lingvo sistema kai eh, estas pli vasta pli ampleksa afero ne, ne nur lingvo chas kia mi das lingvo e eh, eble eh, tion eh, tion comprenis lau mi jam Zamenhof, char li usis lingvo, se via creinto de Esperanto, li comprenis che temas pri lingvo sistemoi, ca li povis crei Esperanton, kiu estas grandega lingvo sistemo, ci ne? Cum sia regularo, se via kiu alfredis, ci Do, eh, lingvo estas ium eh, nau iarcenta, in fino, kiu eh, ne plu taugas en la nuna mondo shaina sal mi chu ne mi vola sen fazi la facton che eh, tiu fenomeno che homo i povas ver ki tre serioza en esploro en pri esperanto en tute normala universitato i esta es uno de la celoi de de agado ki el ki el exemple eh, la esperantologia i conferenzo i do do eh, ke ke tiu vi montis exem alien exemplo unu la academia no mi forgesis nun sed vi ankaŭ eh, eh per studo juste pri esperanto au iu traito mi ne, mi ne memoras nun sed sed ti imagu che, che, la ĉar viaj eh, mi volas demandi pri viaj kolegoj aŭ viaj profesoroj ĉu ili ne ridegis kiam vi proponis temon pri esperanto au ĉu estis tro malfacile konvinki ilin Eh, mi Javis la Bon che eh, la profesora la Bonisa que eh per ta tempo si scrivio che mi estas sperantisto se diam dum la consiglio dum eh, della facoltà to e sti persone giusto substrekis la mal de tia esploro e sed min apogis homoi nu eh, strukturalistoj lingvistoj strukturalistoj eh, defendis la, la postenon de Esperanto ki bone priskribita lingvo kodo kaj estis neniu eh, neniu malfacilaĵo kaj diris ke estas neniu malfacilajo por con la comparado sed ja estas personoi, kiuj eh, daŭre kaj tion tre bone scias ĉu ne malserioze rilatas in ad esperanto, cio ne? Cai alceo in la medio estis, sed en la consido partoprenis sepdec du personoi, cai eh, sepdec unu, eh, sepdec unu iesis. Mm. <laughs> Nur un Mi chatus, ah, pardono, no, yes, Duncan Charters, li estas vistias, li estas anglo, los en usono, cai faculo pila hispana. Tu mi anca tre dancas eh, pro via referaggio, cai tio pensias min, ke estas per du campo in esso esplorita uno est tiu de la comparo inter la lingua e la falsa amicoi, e la lia est tio tiu che ogni nomas eh, pedagogia applicata linguistico, en la angla di un est applied linguistics. Tiu significas ia multe pli general, flexta in sonno. Sed interesas a mi ancao uh, eh, tiui de hispan-lingvanoi, ciam ili sequas la grammaticon del propria lingua. Exemple, uh, Juan Gregor Pérez, qui estis academiano, cia li parolis per academianoi, ciam usis la hispanan subjunctivon cae volitivon en Esperanto tute same, se ne estas same, ne povas diri in Esperanto, mi esperas che vi venu, mi devas diri che mi esperas che vi venos, se fate mancas uh, eh, prescribo de Esperanto e la struttura vid punto, vita sur sufficia larga studo, de la uh, generale bona e competenta e parlante, o mi simple volis ligi <coughs> uh, presentaggio con la antaua preparaggio, che è di tre grave, che mi daure esploro in ambo campoi campo, in prima volta, in prima struttura, che è questa seconda campo, poi academia istuto, studoi, se anche por uh, per helpi a mi riponi instrui esperanto. Danko mi volas doni la parolon al al alia facu grava faculo pri la hispana lingvo kiu okupitis pri tiu katedro dum pluraj jaroj en la universitato de Oslo eh kaj eĉ ricevis, ricevis honoron de la eh, hispana ŝtato pro pro lia laboro pro sia laboro li ricevis do pro sia laboro favore al la <laughs> tiu tiu malbenita <laughs> reflexivo <laughs> e eh, li servis eh, ti un premio pro sia lavoro e eh, contribui al hispanistico in scandinavio Eh, do professor Otto Pitz dankon e uno su on the ne audas min yes yes yes uno mi deve dire che che mi trovas la contribuaron tre valora quancam mi ne po vas priugi gin char estisiom da imágenes au bildoi qui in eh, mi mi ne povis vidi eh uh, mi havus demandon pri tio chu por ke estu falsa amicoi temu pri polisemio au plus signifetso au chu po esti anca em hazardai eh, similexoi ni donas du exemplo in che mi comencis studi la hispanan lingvon aperis kelk foje principe in poesio, la volto rostro. Mi iam sciis esperanto, ca mi che rostro estas la nasego de elefanto, ca mi eh, demandis in un, studento, ciu rostro signifas elefanta nasego? Ne, gi signifas visaggio. Ca tio estas evidente polisemio, char eh, la latina rostrum eh, signifis simple antauan parton de, de io kaj do tio signifo e, estas iel comuna al elefanta nasego kai visaggio. Do en tiu caso temas pri falsaj amikoj. Sed prio kim kio pri mono? Do mono en en Esperanto estas pagilo, en la hispana estas simio. Mi ne konas la etimologion de de la hispana mono, sed mi supposas che gi nenien relatas al al eh, pagilo do en en tiu caso eh, tu temas pri falsa amico au tu temas pri simple hazarda eh, coincido finas per anecdoto di colombia esperantisto kiu tradukadis kanzonojn el esperanto el la hispana lingvo en Esperanton kaj li volis prezenti tiujn tiujn eh, esperantigitajn kanzonojn al hispanlingva publiko por por eh, demonstri la belsonetson de Esperanto. Sed li havis ĉiam unu kutimon, nome kiam temis pri ojos, do okuloj, aquellos ojos verdes, li tradukis pupiloi viai verdai, verdai, char li ne volis che omi audu o culoi viai verdai. Do, danko. Oh. Brille, coran danko. Eh, do, tiom da faculoi pri la hispana kai esperanto. Mi, mi havas demando, kiel hispan lingvano, char nia lingvo vole ne vole idias unu la plei grava monda in lingua, i facte ci havas post la china gi estas la plej granda lingvo la nombro de de nasca i kai pro la evoluo de tut mondigio gi igis la dua lingvo en usono kai do nia lingvo gi jo explica i grava en la mondo kai chu vi opinias ke ni povas vendi esperanto en kvazau pasporto al la hispana Se ci avete che che la vi esperanto che la hispana appartenas la sama lingua familio. Ci ĉu ni povus trovi novan eh, manieron prezenti Esperanton eh, kvazaŭ faciliga vojo al la hispana? Eh, do, mi credas mm. <clears throat> pri tio jam eh, parolis Renato Corsetti multfoje, ĉu ne? Kaj Esperanto ĝenerale, Esperanto estas tiu pordo, enir pordo por lerni nova in lingvo, nova sistema, kaj tio estis ankaŭ en mia caso. Fakte, danke al la simileco de la hispana kaj Esperanto, gi povas eh, ni povas eh, tion eh, vendi kiel esperanto la porto al romanita lingvo ĉu ne tio vere povas, povas helpi mm -hmm. el el unu flanko jes tamen tiam eh, tion kio oni eh, devas fari la konstanta laboro estas ke homo daure pensas la la dek naŭ jarcenta ideo ke se ekzistas lingvo kiu estas parolata en neniu lando tio iam frontas su me mal por compreni che che eh, utilas la sistema se dies comprenneble ca il la parlante pri la lexico su me de la hispana ca esperanto esperanto de estas eh, povas esti bonega ilo por enconduco al romanida in mi tion spertis eh, male su me ca mi comencis con la itala ca poster Eh, poste lernis eh, Esperanton kai eh, hispana fakte post Esperanto mi lernis kaj estis mi diru tria tria lingvo el tiu vasta familio sed mi ankaŭ volis respondi al yes. Pritz do vi mencis kazon de vera polisemio eh, kaj ankaŭ de tiu hazarda paro de da falso bueno, bueno. falso amico e kai temas pri eh, pri la caso kiam la formo estas la sama sed la signifo estas tute malsama kaj pri tio mi parolis kaj mi pensas ke jes ni povas konsideri ti un paro mono mono kiel eh, eh, de falsa amico char ja e oni ni paroli pri etimologio kaj pri signifo ŝanĝo sed anka o hazarda e estas eh, eniras la difinon de falsa amikoj difinon kiu eh, estas ege ampleksa kaj mi, mi, volis kelkfoje tio substreki ĉu ne ne eblas ne eblas la tuton en en en corpigi en en uno eh, difino do estas kazoj de homonimo parolimo e polisenie kai antoutai khazardai vortoi. Me toutai khazardai vortoi, kelam qtiu fama char nisatas tiun exampleoin, e kia problema estas por la parolanto de slava e lingvoi e ciu romanida e lingvoi audi la vorton kurva. Example, tsunaika e ki signifas putino. En <laughs> en e multislava e lingvoi, en tutai e ciu presko, kari la afero estas ke ne estas comuna, ĉu ne etimologio. Hm? Do estas eh, tre bona ekzemplo de hazarda. Tamen jes, danko. Do, koran dankon de nove al profes al doktoro. <laughs> Ja, ni ancora ne finis la que ĉar restas kelkaj para por juste por en que kiuj estas ankoraŭ eh, eh que el profesor Chiselman volas mencii eh, sian laboron.